et homae steis un e spanta pro elthon calae cledoni a colusuntos moi paidago gu orthos diates stoas hetis egen eisten skoleen. eitines moi gnostoi hupentesen e spasamen autus kai ekeino eme ante spasanto hos de elthon prosten climaca aneben dia bathmon atrema hos edei kai entoe pros holio birron kai catepse exatricas kai houtos ermeno e kentroni e iselthon kai proton es pasamen kathegetas summa cae gar eceisen procoptein me hufelco sin. Egra psa un emon onoma, cae huutos estacen, heos hoi proagontes apedocan. Cae prosescon hupocriseis cacege tu, cae sumace tu. Cae gar eceisen procoptomen prozechonte allois, eiti autois deicnuoito tolme enthen ginetai kai prokopee